بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله من دوامي يقرم ميرنز حديث Ölleriňize näme? La ilaha illallah diýdiriň diýýär. Lakkinu, ýani diýdiriň mewtakum ölleriňize la ilaha illallah. Ýöne nälet düşünmeli? Ölen adam gurla bilýärmi? Ýok, ýani öljek bolýan adamlara diýdigi şo. Ýani öljek bolýan adamlara, jan berjek bolýan adamlara näme? La ilaha illallah diýdiriň diýýär. Näme üçin? Ýokardaky hadyslarda aýtdy, kimde kimiň iň soňky diýen sözi La ilaha illallah bolsa näme, jennete girer diýýär. Aşaky yzyndaky gelen hadys hem şony diýýär. Ýigrimi ikinji hadysda da näme Ebu Huraýradan gelýär. Gala gala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem laqinu mevtakum la ilaha illallah fe innehu men kana ahiru kelamihi la ilaha illallah ve indel mevti dehalel cennete Ýowmen mined dehri we in asabehu qabla zalike ma asabehu rawahu ibnu hibban fi sahihihi. Sahih hadis. Näme diýýär pygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem? Ha, öljek bolýan adamlaryňyza la ilaha illallah diýdiriň diýýär. Çünki kimde kimiň ahyrky sözi näme öljek wagtynda la ilaha illallah bolsa diýýär, dehalel jennete ýowmen mined dahr. Iru giç näme şo jennete girer diýýär, öňünden näme günäler edenem bolsa diýýär. Dinden çykarýan Wal Hakim we sahhahahu eş-Şeýh Al-Albani rahimehullah. Näme diýýär Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadysda? Kimiň ahyrky sözi diýe La ilaha illallah bolsa dahalal jenne şübhesiz ol adam jennete girer diýýär. Şundan Yani ulamalaram de en soňky sözü diýdigi, yani la ilaha illallah Iň soňky sözi bolsa diýende käbir adam ters düşünýär. Olam näme şu jany çykanda ruhy bilen bile iň soňky näme diýlen söz ruhunyň çykmaklygy bilen bile iň soňky aýdan sözi la ilaha illallah bolmaly. Ýok. Bir adam näme la ilaha illallah diýipdänim çaşdy. Soňam özüne gelmedi, iki aýdan soň öldi. Dogry dämi? Şo çaşandan soň şo näme ýatgysynda iki aýla pisat gürlemen ölen bolsa-da şoň iň soňky diýen zady näme bolýar? La ilaha illallah diýýär. Biri la ilaha illallah diýdi, soňam ýatdy. Üç sagatdan soň oýandy. Soňam näme hiç zat gürlemänem öldi. Ýene şu iň soňky diýen zady näme la ilaha illallah welin. Şonuň üçin şert däl, näme la ilaha illallah diýilse şo iň soňky demi bilen näme diýlen söz şo bolmaly diýip düşünmeli däl. Ýagny la ilaha illallah iň soňky sözlän sözi bolmaly diýip düşünmeli. Şonuň üçin biri la ilaha illallah diýdimi, Boldy, soň gaýtalamaýaň. Soň gürledimi, ondan soň ýatlatýaň, La ilaha illallah diýip. Taýyp, ýigrimi dördünji hadys senämede Enes ibn Malik rowaýat etýär, Anna Rasul sallallahu aleýhi we selleme ada rajulan minel ansar. Ýani ansarlardan bir adama näme etdi diýýär, bir hassany soramana bardy. Ada diýdigi ýani hassa soramana bardy diýmek. Ada ýani ansarlardan bir näme hassany soramana bardy. Ýa faqala ya hal, eý daýym diýýär. Biziň pygamberimiziň eje tarapy kimlerden bolan? Medinelilerden bolan. Şoň üçin hem näme eje tarapynyň eje tiresi eje tiresi bolany üçin oňa näme diýdi? Ýa hal diýdi. Kul la ilaha illallah. Eý daýy diýä la ilaha illallah diýä. No ýaňky ansarlardan bir hassa ýatan näme diýä? Ahalun em am diýä. Ýani pygamberden soraýar. Indi biz size ýani däde tarabyň bolýanmy ýa daýy tarabyň bolýanmy? Şonda pygamberden näme? Bel halun diýär. Sen daýy tarapym bolýan diýär. Eje tarabymdan sen diýär. Şonda qala fa hayrun li an aqula la ilaha illallah. Ýani la ilaha illallah diýsem maňa haýyr degermi? Ýani maňa haýyrly görýäňmi diýär. Fa qala nebi sallallahu aleyhi ve sellem na'am diýär. Hawa diýär. Onda ýaňky näme? Eý, dädem, diýýä, Kul lâ ilâhe illallah, ýa Lâ ilâhe illallah diýýä, diý diýýä, musulman bol diýýä, kelimeten, ýagny şujagaç söz diýýä. Şuny diý diýýä, Eşhedü leke biha indallah. Näme şaýatlyk tutunaýyn şu söze Allaň ýanynda diýýä, seniň jennete girmekligiňe, seni jennete salmaklygyna. Pygamberimiz-ä muny lâ ilâhe illallah çagyrýar, lâ ilâhe illallah diýdirýär, diý diýjek, diýmekligini talap etýär. Şu sözi diýmekligi näme hödür edip dur diýen. Diý şu sözi diý. La ilaha illallah diý. Bir Allah'yň ibadeti hakkylygyna iman et. Allah'yň ýany saňa şu sözüň şaýatlyk tutun oýun diýen. Wa yaudani bi tilkal maqala. Wa yaudan näme? Afal hamsadan. Ol iki söz näme? Ikilik yaudani. Olar hem şu öz sözlerini aýtdylar diýen. Ýani ataň dininden ýüz döndürýän. Hatta qala Abu Talib. Iň soňunda Abu Talib näme etdi? Ahyra ma kellemehum iň soňky olara aýdan sözi näme bolady? Huwa ala milleti Abdul Muttalib. Näme ol Abdul Muttalibiň milletinde diýip öldi diýýär. Aslynda näme? Ulema rahimehumullah gaty dykgatly bolanlar gürlämlerine. Aslynda huwaň ýerine ene bolmaly. Düşündiňmi? Ýöne ene diýse, hatda men pylanyň dininde diýse, ýa sen käfiriň dininde özüň ýöňki. Hindepiň özünem näme bir kapyryň dininde ýöňki, özem kapyr bolýar. Ýöne şonda-da hikaýatda-da görýäňmi? Ýöne hikaýat edende danim rowaýatçylar özlerini pylan kapyryň dininde diýmekligi näme? Uslyp bilmediler. Huwa diýip diýýär. Şunuň aslynda Abdul Muttal e, Abu Talib ölende huwa diýmedi, ene diýdi. Ýöne bu rowaýat ol ölende näme? Ebu Talybyň näme Abdulmuttalybyň dininde diýip öldi diýe. We aba an ýekul, we näme ýüz döndirdi diýe la ilaha illallah diýmeklikden boýun gaçdy diýe. Faqala Rasul sallallahu aleýhi we sellem, Emma wallahi la astagfiranna leke ma lam unha anka diýe. Ma lam unha anka diýe. Wallahi diýe näme men Allahdan näme dileg ederin diýe seniň günäň bagyşlamaklygyny neta gadagan etýänçä diýýär. Ondan Toba surasynyň 133-nji aýaty inýär, näme diýýär? Ma kana lin nebiyyin yani pygambere näme münasip bolmaýar diýe kafira müşrige näme bagyşda soramaklygy diýe. Şoň üçin bir adam näme ejeň hem bolsa, kakaň hem bolsa, iň ýakyn garyndaşyň hem bolsa, arasda şirkde, küfürde, nifakda ölenini bilseň näme oňa magfyrat, rahmet, jennet soramaklyk bolmaýar. Näme üçin? Soranda da Allah beren hak bolar. Bu hadys Buhary, Müslimde gelen. Soň ýene Abdullah ibn Amr ibn al-Asdan rowaýat gelýär. Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýýär? Yusahu bi rajulin min ummeti yawmal qiyamati ala ru'usil halaik. Yusahu diýýär. Gygyrylar diýýär, çagyrylar diýýär. Bir adam meniň ummatymdan kıyamet gününde diýýär, bütün halaýyklaryň öňünde diýýär. Bütin halaýyklaryň arasyna näme çagyrylyp ummatymdan bir adam çykarylar diýä. Feýunşaru lehu tis'atun we tis'una sijillen. We oňa näme diýä? 99 sanak näme? Sahypa çykarylar diýä. Soýun şar, çykarlar oňa näme diýýär togsan dokuz sanyk sahypa, sijillidigi näme, sahypa, namaýy agmaly çykarlar diýýär. Kulli sijillin meddel basar diýýär. Her bir näme oň amal ýazylan sahypasynyň näme meddi uzynlygy göz ýetimde diýýär, meddil basar. Adamyň tekiz ýerde gözi nirä ýetýär? Gözi nirä ýetýän bolsa diýýär, her sahypasynyň uzynlygy diýýär göz ýetim aralykda uzyn diýýär. Şoňa togsan dokuz sanyk näme namaýy agmaly çykarlar diýýär bul adamynyň Summa ýekulullahu tebareke we teala, Allatagala onuň ýaňky adama näme diýer diýýär, Hel tunkiru min hada şeý'en? Ine togsan dokuz sanak sahapaň, sahypaň diýýär. Her birem gözýetimde gutarýar, şoňňalyk uzyn diýýär, barym günäden doly diýýär. Şulaň birini etmedim diýýäňmi diýýär, inkär etýäňmi, ýok Rabbym bu sahypaň biri meňki däl, ýa şu tada ýazylan günäni men etmedim diýip içiňe inkär etýäniň, kabul etmeýäniň barmy diýýär. Ýaňky ondan adam jogap berer diýýär, Kal feýekulu ýa Rabbi, Feýekulu la ýa Rabbi inkär etýänim ýok. Şu sahypalaryň hemmesi meňki edilen günälerim ne men tarapyna edilen diýer diýip. Soň ýene Allah Taala muň sydykyny çynyny barlamak üçin feýekulu aýdar diýýär muň a zalamaka ketebeti el hafizun ýa saňa zulum edendir öýtýäňmi diýýär seň sogap günäňi ýazýan perişdeler a zalamaka ýa saňa zulum edendir öýtýäňmi diýýär ketebeti ýazýançylar diýýär El hafizun sen amallaňy go nem etýänçiler ýazýançylar. Fe yekulu ya la ya rab ýok diýer. Eý Rabbym ýok. Maňa hiç kimem zulm edenak diýer. Ye sümme yekulu Allah Taala ýene ondan so eleke uzrun ya bir näme bir bahanaň zadyň bamy bir uzuryň sebäbiň bamy diýer. Bir bagyşlanmaklyk üçin. Eleke hasenatun ya bir eden ýagşylygyň barmy diýip sorar diýär. Feyuhabur rajul. Adam eýmener diýär bir tüýs. Allah Taala ýa bu näme hasabada çekip otyr, sorap otyr. Fe ha? Eýmener diýär. Adam bir sussu atyp bir gorkýar. Feyahab Allah Taala bu soraglaryndan ýa adam näme gorkup gorkar diýär. Feyakulu gorku gorku bilen näme La ýok diýer. Eý Rabbym, uzurymam ýok diýen. Bilmedim, etmedim diýer ýalak bir bir tutunar ýok bir eden ýagşylygymam ýok diýen. Şonda Allah Tagala bela diýer diýer. Ýok diýer diýer. Biziň ýanymyzda sen ýadyňa düşmeýänem bolsaň, biziň ýanymyzda sen bir ýagşylygyň bar diýer. Olam näme? Enne leke indena hasanatan. Biziň ýanymyzda sen bir ýagşylygyň bar diýer. Ve innehu la zulma aleykel yevm ve sana da inşallah bu gün näme zulm edilmez diýer. Fetuhraju lehu bitaqatun. Ondan näme bir bölek näme kagyz çykarar diýä, çykarlar diýä. Oňa bitaqa diýdigi kimlik diýenler, bir prawaň ýa bir pasportyň nämedir ýaljak bir kagyz. Türkler kimlik diýä, araplar hem bitaqa diýä, bitaqa şahsyýet diýä, sen kimligiň bildirýär. Bir bölek fetuhraju lehu bitaqun, bir bölek kagyz çykarlar diýä, fiha Şo kagyzada näme ýazypdy, Eşhedü en la ilahe illallah we enne Muhammeden abduhu we rasuluh diýip ýazypdyr diýýär. Ýani şul adam näme haýatynda, ýani şonça günäler edenem bolsa, sogaby az bolanam bolsa, ýani arassa la ilahe illallah Muhammeden rasulullah çyny bilen diýipdir, kalby bilen diýipdir. La ilaha illallah näme? Hiç şübhelenmändir bir Allaň ybadata hakgylygyna we bir Alla ybadat edipdir, ondan gaýra şirk getirmändir. We hiç näme şek, şübhe, ikirjiňlenmeklik bolmandyr pygamberimiziň näme pygamberligine. Gara fe yekulu ya Rab, ondan ýaňky adam näme? Aýdar diýä, ma hadihil bitaqatu ma hadihi sijillet. Ey Rabbim, bu jagaş bölek kagyz. Bunça kagyzlaň ýanynda näme peýdasy tegsin diýär. Feýekul, şonda Allah Tagala, Inneke la tuzlam, saňa zulum edilmez diýildimi? Feinneke la tuzlam, saňa zulum edilmez diýipdi. Fetudaus-sijillat fi kiffetin diýen. Ondan alýanky togsan dokuz sahypasyny hem fi kiffe tereziň bir gapdalynda goýlar. Kiffe iki çanakly terezi bolýar-a, şoň taraplaryna kiffe diýilýär. Aýasynda-da näme ýanky togsan dokuz sahypadan hem tereziň bir aýasynda goýlar. Dewel bitaka Ýaňky La ilaha illallah Muhammadar Rasulallah diýlen ýazan näme tereziň beýleki tarapynda goýlar bolýn. Fataşat es-sijillat. Ýaňky La ilaha illallah Muhammadar Rasulallah agramyndan ýaňa diýe fataşat diýe. Gaýyp gider diýe ýaňky sahypalar. Uçup gider diýe. Onuň näme günäleri bolsa Allatagala bagyşlajak eken. Ýöne şu günä näme? Dinden çykarýan günä bolmaly däl. Ondan aşakdaky edilen günäler bolmaly. Ibn Majede Hakimde gelýär özem näme sahyh hadys. Ýigrimi ýedinji hadys Ebu Huraýradan näme diýýär? Gala gala Rasulullah sallallahu aleýhi we sellem el-imanu bid'un we seb'una şu'batan Üç bilen ýedi aralyga näme diýilýär? Bid'a diýilýär. Üç bilen ýedi aralykdaky bid'a diýilýär. Ýetmiş näçe bölekdir diýýär iman. Yani imanyň hem näme şahalary bar. Fe afzaluha in esasy bölegi nämedir diýýär? Kavlu la ilaha illallah. La ilaha illallah sözi diýýär. Imanyň in pesde in pes şahasy näme diýýär? İmatatul eza ayırmaklyk diye eziyet beri eziyet berýän zatlar köçeden diye. Köçede adama, haýwana, islendik bir näme janly jemende bir zyýan berýän zat görseň, aýyrmak diýe köçeden. Şolam imanyň bir bölegi eken. Wal haýau şu'batun minel iman. We utanç, haýalylygam näme imanyň bir bölegidir diýýär. Şu hadys hem näme iň esasy ähli sünnet we jemaat murjieleň garşysyna ulanýan hadysdan iň esasy hadys delil şu. Murjieler näme? Iman bir zat, artanagam, kemelenagam, böleklenenogam diýdiler. Bu hadys näme diýip otyr? Ýetmiş näçe bölegi diýip, iň ulusy we näme iň pesi diýip otyr. Düşündiňmi? Ýa şu hadysyň gönümel manysy, mefhumam, mentugam näme diýip, iman ulanmaklygy, kiçelmekligi, iman artmaklygy, ejizlenmekli kabul etýän eken we imanyň bölekleri bar eken. Näme Ähli Sünne Wal Jamany imanyň näme artýandygyna, kemelýändigine we bölekleýän, böleklenýändigine, onuň näme asyl şahalary bar, onuň näme doldurgyçlary bar, esasy ulanýan deliller şu. We ikinji ýene bir zady esasy ulanýan deliller bul, bulam näme? Iman näme Ähli Sünne Wal Jamatynda? Kalpdan ygtykad etmek we diliň bilen diýmek we amalyň bilen etmek. Şu hadysda üç tutam bar. Birinjisi näme? Kawlu la ilaha illallah, kawlul lisan, diliň bilen la ilaha illallah diýmek. Wa imatatul aza minel iman nitdami köçeden näme ynsana janly jemende bir zyýan berýän zady aýyrmak. Zyýan berýän zady sen ýa eliň bilen ýa aýagyň bilen aýyrýaň. Bulam näme imandan ekenmi imandan däl eken. Ýani amal bilen edilýän zatlaňam käbirinem iman eken. Wal haýau şubatun minel iman wa utanç haýallygam nämeden imandan diýdi. Utanç haýallyk nirden edilýär? Kalpdan edilýär. Düşündiňizmi? Şoň üçin iman näme? Kalpdan edilmeli amallary bar, dilden edilmeli amallary bar we näme? Bedenler bilen edilmeli amallary bar. Soňam şu taýda näme? Iman e, haýat diýilýän zatda bir gysgaça bir zat edeliň. Köp kişi utanç haýallygyň näile görnüşi imandan, şony bilenä. Düşündiňmi? Ýani, käbir adam näme? Ejizlige haýadyr öýtýär. Hakyky haýat bolanda näme bolmaly, utanç-haýa bolanda? Şo utanç-haýaň seni näme, hemme gowulygy etmäne iterýän bolmaly we erbetliklerden hem gaýtmana näme, sebäp bolýan bolmaly. Ana, şoňa haýat diýilýär, düşündiňmi? Bir adama utanç-haýaly diýjek bolsaň, näme, nähili adam-a diýýäň? Şoň utanç-haýasy, gowy zatlary etmäne iterýän bolmaly we erbet zatlardan hem näme, gaýtmaklygyna näme sebäp bolýan bolmaly. Şoň üçin käbir gyz-gelinlere näme utanç haýaly diýen bolýarlar. Gidip näme ýarym ýalaňaç çykmana utananok. Dogry dämi? Ýa ärine, ýa gaýynyna näme garşy çykmana, ýa-da orta çykyp tans etmäne näme utananok. Oň utanç haýasy ýok. Utanç haýa hakyky näme? Şerigatyň terezisinde ölçenende ulamalar näme diýýär? Şo haçanda kalpda bolanda iň gowy zatlary etmäne itermeli, iň gowy sypatlara sypatlanmaklygyňa sebäp bolmaly we günälerden we erbet gyzyklardan gaýtmaklygyňa-da sebäp bolmaly. Şoň üçin käbir adam näme? Ylym almana utanýar. Ýa bilmeýän zadyny soramana utanýar. Utanç, utanç haýam şoň etýän zady. Oňa utanç haýa diýilmeýär. Oň etýän zady näme diýilýär? Ejizlik diýilýär. Nebsinde ejizlik bar ol adamyň. Ýok, o zatlar näme haýa däl. Şoň üçin dogry düşünmeli. Haýat näme? Gowy zady etmekligiňe sebäp bolmaly. Haçanda seniň haýatyň bolanda. Erbet zatlardan gaýtmagyňa-da sebäp bolmaly. Ve yana şaqir men 28-nji hadiste bolan Abu Hurayradan gelýär. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر قالوا نعم يا رسول الله قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بني إسماعيل فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها قال ثور لا أعلمه إلا قال الذي في البحر ثم يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا فبينما هم يقتسمون الغنائم إذا جاءهم الصريخ Nädip ýurtlar açjaklygyny gürrüň berýär. Düşündiňmi? Taýyp, näme diýýär? Semetum ummatyna ýüzlenýär, ashaplaryna ýüzlenýär. Bi Medinetin şeýle bir şäheri eşitdiňizmi diýýär. Janibin minha, bir tarapy diýýär, ýagny galasynyň ýurdunyň bir tarapy diýýär, al-bar, gury ýerdedir diýýär. Wa janibin minha fil-bahr, wa bir tarapam diýýär ýurduň näme? Deňiz etegidir diýýär. Olam nirä? Ulamalaň hemmesi şerh edenlerinde Kostantinopol diýdiler. Şu wagtky Türkiýe şäheri bar-a, şo taýy. Kyýamada golaý Türkiýe täzeden açylmaly. Şunuňmy? Şonuň üçin hemme taryhçy ulamalar näme diýýär? Türkiýäni türkmenden açmaklygy näme? Şo kyýamadyň näme uly açyşlygynyň bir basganjagy diýýärler. Şunuňmy? Köne Kostantinopol diýilýän şu wagtky Türkiýe. Şu hadysdaky näme? Bir gyrasy gury ýerdedir, bir gyrasam näme? Deňiziň kenar ýakasynadyr diýilýän şäher. Şu şäheri eşitdiňizmi diýýär. Galu na'am, sahabalaram näme? Hawa diýýär. Pygamberimiz sallallahu aleyhi näme diýýär? Şonda kıyamet gopmaz diýýär. Te näme Ismailiň ogullaryndan 70 müň sanawy şotaq näme jihada gitýänçä diýýär. Şunuň. Yani beni İsmail'den neydi? Araplar gözüne tutuyor. Şimdi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslı kimden? İsmail'den yani Kurayşlar ne mi? Beni İsmail. Galaň düýbüne inip felem ýukatilu bi silahin. Ýani ýaragsyz urşarlar, ýaragsyz urşup basyp alarlar. De welem ýermu bi sehmin. We bir okam atmazlar de. Welem ýermu atmazlar bi sehmin bir ok. Bir okam atmazlar, bir ýaragam ulanmazlar. Ýöne näderler? Galu la ilaha illallahu wallahu ekber. Ýöne galaň düýbüne baryp la ilaha illallah allahu ekber diýseler näme fe yeskutu ahadu janibehe. Göni bir gyra galasy näme pytrap gaýdar diýer. Sawr diýen rowaýatçy näme diýýär? La a'lemuhu, anyga bilemak, ýöne näme, ýalňyşmasam, deňiz tarap galasy gaýdarmyka? Deňiz tarap diýdi diýip pikir etýän diýip düşündim men. Ýani doly ýadymda galmady diýýär, ýöne näme, birinji tekbir çek, la ilahe illallah tekbir çekenlerinde, deňiz etek taraby gaýdar diýýär galasy. Summa ýekulu es-saniyete, ikinji gezegem näme, Fe beýnemâ hum, ýagny olja alypdýar olar, ýeksimûnel ganaim, olja paýlaşyp otyrkalardyr, iz jâehum es-sarih, birden olara gelerdi es-sarih, bir ses gelerdi. Sarih ses. Bir erbet ses gelerdi, o sesiň içinde näme? Näme diýip gygyrardy o ses? Fe kâle inned-deccâle kad harac, Deccâl çykdy diýen owaz gelerdi. Hatda başga bir hadyslarda diýýär, näme şo açanlarynda adamdan galkanlar bolýar, gyzylyny galkanlap paýlaşarlar diýýär. Gözüň atyr. Näme ses çykar diýýär, bir owaz eşitdiler diýýär, o owazy etýän hem şeýtan diýýär, şeýtan gygyrar diýýär. Deccel çykdy diýerler diýýär, ýaňkylar hemme gyzyl kumuş, bar zat taşlap näme owaz çykan ýerine gaýdarlar. Fe yetrukuna kulle şeyin hemme zat taşlap yerjiun. Deccel çykan ýere gaýdarlar. Olam Şam şu wagtky Suriýa, düşündiňizmi? Şonuň üçin näme, ýagny bir wagt geljek eken, musulman näme ýarag ulanman, ok atman näme kapyrlaryň galalaryny aljak eken. O döwür ulanyljak ýarag näme, tekbir, tahmid, la ilaha illallah, wallahu ekber. Ýagny bu sözler näme, ýagny dünýede bu sözler bilen näme gala alyp bolýan eken, la ilaha illallah sözi bilen. Allahu ekber sözi bilen. Şonuň üçin bir adam haýatynda bu sözler diýip diýýän zatlaryny amal edip, gaýtarýan zatdan gaýtsa inşaallah näme ol adama kyýamatda näme jennet hem berilýär. We näme Ýigrimi dokuzynjy hadys aşakyda An Ebi Said, An Said ibn Ebi Wakkas, Razyýallahu anhudan kala kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Da'wati Zinnun diýär. Näme Zinnunyň dogasy diýär. Zinnun kim diýdik? Yunus aleyhisselam. Yunus aleyhisselamyň dogasy diýär. Iza da'a biha. Kim näme şoň eden dogasyny doga etse diýär. Näme üçin Zennun diýdik? Nun diýmek ullakan, näme läheň balyk diýmek. Näme Yunus aleyhisselam dogasy diýe, izda abiha. Näme haçanda Yunus aleyhisselam doga etdi diýe, şu doga bilen we huwa fi batnil hut. Yani läheň balygyň içinde kaşy dogany etdi diýe, o dogasy nämedi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lem yed'u biha rajulun muslimun fi şey'in qat illa istajaba Allahu lehu diýýär. Islendik bir musulman islendik bir zadynda şu doga bilen doga etse diýýär, qat hökmany suratda näme Allah Tagala oň dogasyna näme jogap berer diýýär. Tayyib. 30-njy hadis an Ebi Bekrata radıyallahu anhu kâle kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fela tekilni ila nefsi tarfata ayn. Fela tekilni meni özüme goýma, ila nefsi. Fela tekilni tabşyrma meni özüme, tarfata ayn. Göz açyp ýumar ýalak salymam bolsa diýýär, meni özüňden aýryp näme, özüme, meni özüme tabşyrma. Türkmende tarfata ayn öldi diýýär-ä. Ýani göz açyp ýumar salymda öldi. Adam ölende näme şoň hala bolýar. Göz açyp ýumar salypda jany çykýar. Tarfata ayn diýdigi şu, tarfatu ayn. Ýani bir göz açyp ýumar salymda-da näme, meni öz gözegçiligiňden aýyrma diýýär, meni özüme tabşyrma diýýär. We we aslih li şe'ni kulla, we näme düzet meniň hemme işlerimi diýýär. We aslih düzet li meniň diýýär, şe'ni kulla hemme işlerimi sen Allam düzet diýýär. La ilaha illa ente. Senden başga näme ybatada hakgyl ilähi ýok. Eke-täk ybadaty hakkyl Alla Sen, şonuň üçin men näme Senden bu zatlary soraýan diýýär. Kim kösenende şu dogalary etse, inşaallah, Allatagala onuň näme kösençlerini aýyrýar. Taýyp. 31-nji hadys Ibn Abbasdan näme diýýär? Kala kana Nabi sallallahu aleyhi ve sellem yed'u indel karabi, indel kerbi diýýär. Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýýär. Öwretmäýinmi saňa, kelime, şeýle bir sözleri, diýe, eger kultuhunne, eger sen olary aýtsaň, diýe, ýagny o doga-dilegleri etseň, diýe, gafarallahu lek, Allah Tagala näme, seniň bar günäleriňi bagyşlady, we in kunte magfuran leke, diýe, eger näme, günäsi bagyşlanmaklyga hakgyl bolsaň, diýe. Kul aýt, diýe, la ilaha illallahul aliyyul azim, Yedhulu min ayyiha şa. Istan gapysyndan girip biler diýen. Kyn zatlaram da aň saçak zatlar. Tara talyan şu doga. Eşhedü en la ilaha illallah ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diýen. Sahih Müslimde gelen hadis. 34-nji kimden gelýän Ebi An Sa'id ibn Ebi Waqqasdan radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem men qala hina yesma'u al-mu'ezzina Senem şeý diýseň, Eşhedü en la ilahe illallahu wahdehu la şerike leh. Hä, şeksiz, şübhesiz, ýeke-täk, näme, ybadata hakgyl bir Alla we Oňa hiç bir zadyň şärik, näme, ýok diýseň, we enne Muhammeden abduhu we rasuluh we Muhammet sallallahu aleyhi ve sellem Onuň, näme, guly we rasuly diýse diýe. Razytu billahi rabben, Allah Tagalany özüme Rabb diýip razy boldum, we bi Muhammedin rasula, we Muhammet pygamberi özüme pygamber diýip razy boldum, we bil islami dine, we yslamy özüme din diýip razy boldum. Soňam näme diýýär? Ibn Zübeýr we kâle kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuhellilu bihinne dubura kulle salam. Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme hemme namazlarynyň yzynda yuhellil. Şu dogalar bilen näme doga ederdi diýýär. Yuhellilu diýdigi. Şu dogalar bilen doga ederdi diýýär. 36-njy hadis kimden? An Enes ibn Malikden. Kâle كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Üstün masana eken pygamimiz. Däýseň bigünä çagalar we aýal öwtat bar gorkjak, etjek, şunuň ýigrenç galjak. Jon Rasulallaň edebinden görýäň yslamyň gözelliginden. Çozsada näme daň atansoň çozar eken. Her kim oýanyp nemedensoň dünýe ýagtylansoň. Wa kana yastami'ul azan Wa kana yastami'ul azan fa iza sami'a azan amsak. Özem näme daň atanda diňlär eken diýär. Ýani obaň adamlary näme azan aýtsa diýä degmezdi diýär. Ýa musulmanlar olar. Düşündiňmi? Wa kana yastami'ul azan daň atanda näme diňlärdi diýär. Azan aýtýarlarmy aýdanaklar. Fa in sami'a azanan amsaka. Azan açsa näme azan eşse degmän başga oba geçýän eken. Ýa olar musulman oba eken. Wa illa agar azan eşitmese de näme etýän eken? Çozardy diýär. Agara, çozardy diýen. Bir gün şoň galak näýlek boldy diýen. Sami arajulan yaqul bir adam men Allahu akbar Allahu akbar diýen näşdi diýen. Dan bilen pygamama şonda bu näme Allahu akbar Allahu akbar sözlerini eşdende näme diýdi? Alal fitra diýdi. Näme musulman eken diýdi. Asla adam doganda näme musulman bolup dogýar. Soň ene-atasy näme? Käfir bolsa, ony käfir etýärler. Ýewreý bolsa, ýewreý. Hristian bolsa, hristian etýär. Alal fitra, ýani akydasy üýtgemedik adam musulman. Alal fitra eken diýdi, akydasy dürs musulman eken diýdi. Summa kala, soň diňledi ýaňky adam yzyna eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah diýdi. Ýani azan aýdanyny eşitdi. Fekale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem haracet minen nar, haraçte minen nar, otdan çykdyň diýip diýýär. Ýagny sen jenneti diýýär. Fe nazaru ondan gidip ýaň ses çykan ýere baryp görseler diýýär. Ýagny azan çeken adamyny fe iza huwa baryp görseler diýýär. Ol adam kim eken? Ra'i mi'za. Bir, bir böyle geç bakyp gören çopan eken diýýär. Çopan bolup çykdy diýýär. Aşan naqot ediniz hadis an Nu'man ibn Beşirden. İkisem sahaba. Nu'man oglu Beşir kakasy. إكثم صحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له Lä ilähe illalla diýýäňiz we tahmid, Alhamdulillah diýýäňiz. Şu diýýän zatlaryňyz nämedir diýýär. Ýene Atif na hawlel arş. Arşyň daşynda dolanyşyp durarlar diýýär. Şu siziň etýän zikirleriňiz, Allany tagzymlap, Allaň beýikligini, belentligini näme ýat edip, näme Subhanallah, Alhamdulillah, Lä ilähe illalla, Allahu ekber. Şu diýýän zikirleriňiz näme arşa galyp, arşyň daşynda dolanar durar diýýär. Lehunne dewi, özem näme Emma yuhibbu ahadukum an yakuna lahu men yuzakkiru bihi. Haýsy siz söýeňizokmy diýä sizi näme Allah'yň arşynyň ýanynda sizi ýatladyp durýan, siziň adyňyzy agzap durýan zatlaň bolmaklygyny isleýäňiz zatmy diýä. Ýani şu zatlar köp diýiň diýä. Çünki näme Allah'ny ýad eden näme Allah ýad etýär. 38-nji hadis Ebu Hurayradan näme diýä Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ala adulluka ala girasin huwa hayrun min hada Allah tarapyn näme ölçenip kesilip berlen ýeri bar. Şoň üçin şu dünýede kim näme şu zikirleri etse, subhanallah diýse, alhamdulillah diýse, Allahu ekber, la ilaha illallah diýse, näme her bir sözüň üçin seň şo ýerleňde näme jennetde altyndan, gyzyldan, kümüşden, saýalarynyň aşagyndan näme çykyp bolmajak saýaly miweli näme Agaçlar, nahallar, daragtlar näme ekiljek diýýär. Aslynda şu doga näme? Namazdan soňam diýilýän doga. Ýöne namazdan soň 25 den diýmeli. Aslynda bir sahaba gelip pygamberimize näme diýýär? Ýa Rasulullah düýş gördüm diýýär. Düýşünde perişdeleri görýär bu sahaba. Adam sahyh hadys. Perişdeler buňa näme diýýär? Siz namazdan soň näme diýýäňiz diýýär. Ýaňky sahabada namazdan soň biz 33 gezek näme? Subhanallah diýýär. 33 gezek alhamdulillah diýýär. Otuz dört gezegem Allahu ekber diýýäs diýýär. Perişdeler näme diýýär? A biz-ä ýigrimi bäş gezek näme subhanallahi welhamdulillahi we la ilaha illallahu wallahu ekber diýýäs diýýär. Ondan ýaňky turansoň gelip düýşüni pygamberimize gürrüň berýär. Ýa Resulallah düýş gördüm. Düýşümde perişdeler gördüm, perişdeler sorat diýýär. Namazdan soň näme diýýäň? Şeý diýýär. Öňe biz-ä şeý diýýäs diýýär. Şonda düýşüni gürrüň berensoň pygamberimiz näme diýýär? Sizem şeý diýiň diýipdi. Şoň üçin Şeýhul Albani rahimehullah şu hadysda näme diýýär? Şun diýmeklik diýýär. 33-33-den näme? Diýmeklikler hem afzaldy. Şoň üçin näme 33-33-den diýmeliler? Onam diýmeli we şunam diýmeli. Düşündiňmi? Ýöne ol näme 25 gerek diýen eken. Şonda ikisem deň bolýar. Şu 33 gerek subhanallah, 33 gerek elhamdulillah, 34 gerek Allahu akbar diýseň näme bolýar? 100 bolýar. Yani bulam subhanallah. Alhamdulillah, we la ilaha illallah, we Allahu ekber dört dämi? Şuny 25 gezek gaýtalasaň näme bolýar? 100 bolýar bulam. Tayyip. 39-njy hadis ibn Mesuddan kala kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme Laqitu İbrahim'e leylete usri ebi fe kala ya Muhammed Akri ummeteke minni es-selam وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في غمامة صلى الله عليه وسلم نامد يا بحديث ترمذي دقلا Şeýhul Albani rahimehullah näme sahyh diýip, hasan diýip näme höküm eden. Isra Mi'raj gijesinde näme Allahyň ýanynda galdyrylamda Ibrahim aleyhissalama duşdum diýen. Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şonda Ibrahim aleyhissalam näme diýýär? Ýa Muhammed, ýa Muhammed, akri ummeteke minni salam. Meň adymdan ummatyňa salam aýt diýen. Görýän Ibrahim alaýhyssalam. Wa aleýkum assalam. Bizem şeý diýýäs. Ýani pygamberimiz sasym şu hadysda hem ýetirip otyr bize kimiň Ibrahim alaýhyssalamyň salamyny. Wa ahbirhum wa näme aýt diýip diýýär olara. Annal jennete jennet diýilýän zat tyýbatut turba. Şeýle bir mes toprakly gözel mekan diýýär. Tyýba bir taýýyp bir gowy at turba toprak. Jennet bir mes toprakly şeýle bir gözel mekan diýdi. Ýa şony aýt ummatyňa diýdi. Wa azbatul ma. Wa seýle bir suwam süýji zat diýdi ýa jennetiň. Jennetiň suwlaryny näme bir adam bir çen adam hiç haçan näme suwsamaýar. Çeşmeler bar süýtden, çeşmeler bar baldan, hemme zatdan. Onuň içi ekinden, daragtdan doljak däl diýdi. Näçe diýseň diýiber diýdi. Näme Ibrahim alaýhyssalamyň aýdan zatlary? Bize salam aýdypdyr we jennetiň näme bir mes gowudy, gözel gowy toprakly ýerdigini we suwunyň süýjüdigini we içiniň bir näme göwnüňi açýan bir giň ýüregiňe, kalbyňa rahatlyk salýan bir näme meýdany ýerdigini aýtdy. We 40-njy hadysda näme diýýär? Ebu Huraýradan rowaýat edilýär. Gala kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Günüň dogan zatlarynyň hemmesinden. Ýani gün näme dogy? Şu dünýä dogy, dagyna, düzüne, hemme zadyna. Ýani şu dünýeden hem gowy diýýär-de. Bir maňa şu dünýäni bereýin, ýa-da şu sözleri diýjekmide şu sözleri aljak diýdi. Ýani şu sözleriň näme sogaby? Şu sözleriň özi näme dünýeden hem gowy diýdi diýýär. Wallahu ta'ala a'la we a'lam.